En nie, Jezus het dit gesê, en hy het sy hande en sy voete vir hulle gewys. Hulle was blij maar hulle kon nie glo wat hulle sien nie en hulle het nie geweet wat om te sien nie. Toe vraag Jezus vir hulle, het julle hier iets wat ik kan eet? Hulle het vir hom een stuk gaar vis gegee. Jezus het dit geneem en hulle het gekyk terwyl hy dit eet. Daarna het Jezus vir hulle gesê, onthou julle wat ik gesê het voor ik gesterf het en weer begin lewe het. Ik heb toe vir julle gesê dat alles waar moet word wat in die boeken van Moeses geskryf is oor mij, en ook in die boeken van die profete en in die boek Psalms. Toe het Jesus vir hulle gesê hoe hulle die Bijbel moet verstaan. Hij het vir hulle gesê, daar is in die Oud Testament geskryf dat die Christus zal zwaar kry en dat hij op die derde dag weer zal beginnen leven. Daar is geskryf dat die mensen wat in God gloe, Voor al die volken moet vertel dat God mensen zijn zondes vergeven als hulle in Christus geloof en als hulle verander en leven soos God wil hee. Julle moet in Jerusalem begin en vir die mense vertel wat julle van mij gezien en gehoor het. En onthou, ek sal vir julle die Heilige Geest stuur wat mijn Vader beloof het. Maar julle moet in Jerusalem bly totdat God vir julle kracht gegee het. Toe het Jezus gesê die apostels moet saam met omgaan. Hy het hulle geneem tot bij die stad Bethanië. Jezus het zijn handen uitgesteek en hy het hulle geseen. Hy het hulle geseen terwijl hij weggegaan het van hulle. God het om naar die hemel geneem. Die apostels het Jezus aanbid en daarna het hulle teruggegaan na Jerusalem. Hulle was baie blij. hulle het elke dag naar die tempel gegaan en hulle het God geprijsd.